Hrvatski radio, obrazovni program. jest czetwertką. 23. prosinca 1991. godine. Ponedjeljak je prvi radni dan nakon vikenda u kojemu su predsjednici 11 sovjetskih republika u glavnom gradu Kazahstanske socijalističke republike Almaty potpisali dokument kojim je utemeljena zajednica neovisnih država. U Almaty nije bilo predstavnika tri pribaltičke republike koje su već prije najavile izlazak iz Sovjetskog saveza, kao i predstavnika Gruzije u kojoj je trajao građanski sukob. Predsjednici 11 republika objavili izjavili su da će na sljedećem sastanku koji je zakazan za 30. prosinca podnijeti konkretan prijedlog o konačnom ukidanju svih institucija Sovjetskog saveza. Jedna od institucija koja je još uvijek bila na životu bila je ona predsjednika Saveza Sovjetskih socijalističkih republika. Nju je obnašao Mihail Sergejević Gorbačov, čovjek koji je 1985. i počeo reforme koje su trebale obnoviti Sovjetski savez. Gorbačov je bio poštovan, ali više ne samo da nije imao nikakve ovlasti. Država koju je namjerao reformirati nestajala je. Tog 23. prosinca prema njegovom uredu u Kremlju išao je novi moćni čovjek Moskve, predsjednik Ruske federacije Boris Nikolajević Jelcin. Već samim dolaskom Jelcin je namjeravao pokazati tko je glavni. Došao je nenajavljen i prisilio je Gorbačova da otkaže sve planirane susrete za taj dan. Što se dalje događalo opisuje Sergej Plohi u knjizi Zadnje carstvo, posljednji dani Sovjetskog saveza. Kad se Jelcin nenadano pojavio ujutro 23. prosinca, Gorbačov se spremao snimiti zadnje obraćanje građanima već tada nepostojećeg Sovjetskog saveza. Snimanje je moralo biti otkazano. Sastanak je počeo u nekadašnjoj Orahovoj sobi politbiroa i na njemu su bili prisutni samo Gorbačov i jelcin ali nakon nekog vremena pozvani su čelnici administracija dvaju predsjednika kako bi sastavili zapisnik sporazuma. Pregovori su bili sve samo neugodni i lagani. Prema raznim izvještajima trajali su između šest i osam sati. Jelcin i Gorbačov na kraju su se dogovorili o vremenskom rasporedu prijenosa vlasti. Gorbačov će održati svoj zadnji govor za dva dana, u noći 25. prosinca. Nakon toga potpisat će uredbe kojima će se odreći položaja predsjednika Sovjetskog saveza i vrhovnog zapovjednika sovjetskih oružanih snaga. Jelcini i maršal Šapošnikov nakon toga posjetit će ga kako bi preuzeli nuklearni kovčežić. Gorbačovljevi pomoćnici tada su trebali isprazniti njegov ured za četiri dana do 29. prosinca. Crvena sovjetska zastava bit će posljednji put spuštena na Kremaljskom tornju 31. prosinca. Kremlj će početi novu godinu s novom zastavom i novim gospodarom. Nakon tog dugog razgovora vidno istrpljeni Gorbačov povukao se u privatni ured. Jelcin je ostao s bliskim Gorbačovljevim suradnikom Aleksandrom Jakovljevom. Dvojac je pio i razgovarao jedan sat. Nakon toga Jakovljev je otišao vidjeti u kakvom je stanju Gorbačov. Predsjednik Sovjetskog saveza ležao je na ležaju, u očima su mu bile suze. Jakovljev, koji je bio jedan od arhitekata Gorbačovljevih reformi, kasnije je napisao da je pokušao utješiti predsjednika, ali da je osjetio da ga steže grlo. Kako je napisao, čovjek koji je još jučer bio car kardinalnih promjena u svijetu i svoje zemlji, koji je odlučivao u sudbini nekoliko milijardi, sada je bio bespomoćna žrtva zadnjeg hira povijesti. Jelcin je naravno bio u posve drugačijem raspoloženju. Jakovljev je napisao da je predsjednik Rusije koračao po parketu Kremlja kao da je na paradi. Bio je to hod osvajača. Jelcin je imao još važnog posla za obaviti tog 23. prosinca. Sergej Plohi piše. Kad se je vratio u ured, Jelcin je nazvao Đorđa Buša. Želio je izvijestiti o rezultatima samita u Almati i o prijenosu vlasti koji je upravo dogovorio. Halo Boris, sretan Božić, Jeljcin je čuo s druge strane linije. Uzvratio je Bušu čestitku i onda prešao na posao. Vijesti o združenom nuklearnom zapovjedništvu i obećanjima Ukrajine, Bjelorusije i Kazahstana da će postati nenuklearne države bile su središte njegove prezentacije. Rekao je Bušu o uvjetima Gorbačovljevog umirovljenja. Gorbačov je zadovoljan, Jeljcin je izvijestio Buša. Kao što smo s vama dogovorili, pokušavamo pokazati poštovanje prema njemu. Ponavljam da je zadovoljan, ja sam već potpisao uredbe o svim tim stvarima. Jelcin je onda govorio o pitanju kontrole nad nuklearnim gumbom. Nakon što predsjednik Gorbačov objavi svoju ostavku 25. prosinca, kontrola nad nuklearnim oružjem u prisustvu maršala Šapošnjikova bit će prenesena na predsjednika Rusije. Neće biti niti jedne sekunde prekida u nadzoru nad gumbom. Bush je izrazio svoju zahvalnost. Gorbačovi i Jelcin upoznali su se dok su još bili na čelu partijskih organizacija u Stavropolju i Sverlovsku. Kada je Gorbačov 1985. izabran za Genseka, generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza, pozvao Jelcina da iz Sverdlovska dođe u Mosku i očisti tamošnju partijsku organizaciju od korupcije. Gorbačov je Jelcina uveo i u politbiro, kao prvi sekretar Moskovskog partijskog komiteta, Jelcin se pokazao kao odlučan i prodoran reformator, ali i kao kritičar sporog ritma reformi, pa i Gorbačovljevog vodstva. To je dovelo do toga da ga je 1987. Gorbačov prisilio da da ostavku na položaj čelnika Moskovske partije, a morao je otići iz politbiroa. Jelcin je dobio beznačajni položaj zamjenika ministra graditeljstva. A onda je Jelcin izveo jedan od najspektakularnijih političkih povrataka u sovjetskoj povijesti. Njegova popularnost donijela mu je prvo izbor u Kongres narodnih deputata, to jest parlament. A onda ga je protiv gorbačovljivih želja parlament Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike izabrao za predsjednika Vrhovnog Sovjeta. Kruna tog povratka bio je izbor na prvim izravnim predsjedničkim izborima za predsjednika Ruske Federacije. 25. prosinca 1991. bilo je jasno da je Jelcin pobjednik, a Gorbačov gubitnik. Zadnji sati Gorbačovljevog predsjedništva nisu bili laki. Telefonski poziv Gorbačova Bušu snimale su američke televizijske ekipe. Sergi Plohi piše. Bilo je određene simbolike u činjenici da su Amerikanci bili na obje strane telefonske linije. S pozivom Bušu, Gorbačov je jasno priznao da su Sjedinjene države jedina preostala supersila na licu zemlje. Ironično, Amerikanci su bili ti koji su dali Gorbačovu olovku da potpiše uredbe o ostavci. Kad se pripremao potpisati ih, Gorbačov je otkrio da mu olovka ne radi. Tom Johnson, predsjednik CNN-a koji je vodio ekipu u Kremlju, ponudio je svoju Mont Blanc kemijsku olovku poklon svoje supruge za 25 godina braka. Gorbačov je oklijevao. Je li američka? upitao je Johnsona. Ne, gospodine. Olovka je ili francuska ili njemačka, došao je odgovor. Gorbačov je potpisao uredbe olovkom koju je proizvela njemačka tvrtka osnovana u Hamburgu prije Prvog svjetskog rata. Kao da pocrtava novu moć Sjedinjenih američkih država, olovku je sovjetskom političaru dao američki poslovni čovjek. Tu nije bio kraj poniženjima. Kada je Jelcin čuo Gorbačovljev govor u kojemu je on najavio ostavku, bio je bijesan. U njemu nije bilo ni spomena o efektivnom prijenosu vlasti na predsjednika Ruske federacije. A Jelcin je smatrao da je Gorbačov sve zasluge za sovjetske reforme pripisao isključivo sebi. Jelcin čak i nije odgledao govor do kraja ali je smatrao da je dogovor o prijenosu vlasti sada nevažeći. Jelcin nije htio učiniti čast Gorbačovu i doći u njegov ured i predložio je da se nađu na neutralnom teritoriju, u dvorani Svete Katarine u Kremlju. Gorbačov je to odbio jer se ta dvorana koristila za primanje stranih delegacija. Susret Gorbačova i Jelcina bio je važan zbog prijenosa Kovčežića s nuklearnim šiframa. Sergej Plohi piše. Na kraju je maršal Šapošnikov uredio da Gorbačovi i Jelcin prebace nuklearne šifre, a da se ne vide oči u oči. Svečanost se dogodila u jednom hodniku u Kremlju. Jedna skupina časnika predala je nuklearne šifre, druga skupina primila je nuklearni kovčežić. Salutirali su jedni drugima u prisutnosti ekipe CNN-a. Kada su prebačene nuklearne šifre, Gorbačov se povukao u svoj ured gdje je s najbližim savjetnicima popio čašu konjaka. Onda se ta ekipa povukla u Orahovu sobu. U tako uskom krugu Gorbačovi je priredio oproštajnu večeru. Nitko ga nije nazvao nakon govora. Tu nije bio kraj neugodnostima. Sergi Plohi piše. Sada kada je prekršen jedan dogovor, Jelcin je odlučio prekršiti još jedan – zapovjedio je spuštanje crvene sovjetske zastave koja se viorila iznad kupole zgrade Senata u Kremlju. Spuštanje je bilo zakazano za 31. prosinca, sada se trebalo održati odmah. Gorbačov je završio svoj govor u 19 sati i 12 minuta. Manje od pola sata kasnije zastava je spuštena. Gorbačov je bio zaprepašten. Čak i u prvim minutama nakon ostavke bio sam suočen s bezobraštinom i nedostatkom uljudnosti, napisao je u svojim memoarima. Gorbačov je htio zadržati sovjetsku zastavu s Jarbola na zgradi Senata kao uspomenu, ali to nije mogao učiniti. Uzeli su je čuvari koji više nisu slušali njegove zapovjedi. Nakon 74 godine sovjetske vlasti, crvena zastava zamijenjena je bijelom, plavom i crvenom zastavom Rusije. Sljedeći dan američki predsjednik George Bush stari održao je konferenciju za novinare. Samo je jednom spomenuo Gorbačova, Jelcina je spomenuo šest puta. Nekoliko dana kasnije američki državni tajnik James Baker napisao je pismo Mihajlu Gorbačovu. U njemu je pisalo, vidjeli ste ludost u nadmetanju supersila i u izolaciji vaše zemlje od ostatka svijeta. Vaše mjesto u povijesti je osigurano. I tako je nakon 74 godine u povijest otišao Sovjetski savez. Umjesto njega nastalo je 15 novih država. U Europi je opet ujedinjena Njemačka, nekadašnjeg Varšavskog ugovora praktički više nije bilo. Europa više nije bila potencijalno ratište dvaju blokova. Ali nakon što je svijet hladnog rata nestao, kakav se to novi svijet počeo pojavljivati? Je li itko imao planove o tome kako Europa treba izgledati nakon nestanka Sovjetskog saveza? Je li itko uopće očekivao da će se Sovjetski savez raspasti? To su teme sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je Bošo Kovačević. mislim da nije zapadni svijet bio e, spreman za promjene koje su e, zadesile istočni svijet. Unatoč e, iznimno snažnoj obavještajnoj djelatnosti, unatoč legijama sovjetologa koji su pažljivo proučavali svaki signal iz Kremlja, zapravo nitko nije predvidio kolaps Sovjetskog saveza. CIA je povremeno objavljivala neka izvješća gdje se govorilo o slabostima, ali Vaš baš nitko nije predvidio tako brz slom Sovjetskog saveza. Koncepcija hladnog rata je bila sračunata na to da demokracija i kapitalizam pobjede e, komunizam, ali nije bio određen rok u kojem će se to dogoditi. Da zapadni svijet nije bio spreman na te promjene pokazuje i američka politika koja je bila zatečena raspadom Sovjetskog saveza. Znamo da je predsjednik Rusije Jelcin najprije nazvao predsjednika Buša da ga obavijesti o tome da su se on, predsjednik Ukrajine i bilo Rusije dogovorili e, da Sovjetskog saveza e, više nema. Reakcija Amerike je bila zapravo suzdržana. Prva američka briga bili su sigurnosni problemi i pitanje kontrole nuklearnog naoružanja. I e, zanimljivo je da je Amerika inzistirala na tome da se one Sovjetske republike na čijem teritoriju je bilo locirano nuklearno naoružanje, odreknu tog naoružanja u korist e, Rusije. Ako se sjetimo primjera Jugoslavije, onda znamo da su ključne zapadne e, zemlje, Sjedinjene države, Ujedinjeno kraljevstvo i Francuska zapravo podržavale opstanak Jugoslavije i jedno vrijeme podržavale Miloševića vjerujući da je on jamac opstanka Jugoslavije. Dakle, zapadni svijet nije bio spreman na kolaps Sovjetskog saveza. U nedjelju 10. ožujka 1985. dr. Jevgeni Čazov, šef četvrtog direktorata Ministarstva zdravlja Sovjetskog saveza, koji je bio zadužen za zdravlje sovjetskog vrha, nazvao je Mihajla Gorbačova, tada nominalno drugog čovjeka partije, i obavijestio ga da je umro Konstantin Černjenko, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza. Gorbačov je odmah obavijestio premijera Tihonova i ministra vanjskih poslova Gromika. Sastanak politbiroa partije zakazan je za deset navečer. Ključno je pitanje bilo tko će biti novi vođa Sovjetskog saveza. Gorbačov je zamolio Aleksandra Jakovljeva da se raspita kod Anatolija Gromika, direktora Instituta za afričke studije i sina ministra vanjskih poslova, što njegov otac misli tko bi mogao naslijediti Črnjenka. Andrej Gromiko sinu je poručio da bi njegov prvi izbor bio tvrdi prvi čovjek Azerbejdžanske partije Gajdar Alijev, ali je odmah dodao da je Sovjetskom savezu jedan Stalin bio dovoljan. Kada je u pitanju Gorbačov, dodao je da taj čovjek koji je tada imao 54 godine nema dovoljno iskustva, ali ga je spreman nominirati za prvog čovjeka partije. Gorbačovljeve pristalice nastavile su istraživati stavove članova politbiroa u novom vođi. Stav većine bio je dva puta je dosta, više nećemo podržati još jednog starca. Zadnja dva generalna sekretara, Andropovi i Črnjenko, izabrana su u poznim godinama i bolesni. Kada je Gorbačov bio siguran da je on sljedeći gensek, vratio se kući. Bilo je četiri sata ujutro 11. ožujka. Čekala ga je supruga Raisa. Što se tada dogodilo opisuje William Taubman u Gorbačovljevoj biografiji. Rajsa ga je čekala. Kao i obično otišli su na šetnju vrtnim putem koji je okruživao kuću. Snijeg je još bio na zemlji. Bilo je nešto teško u kasnonoćnom zraku, sjetila se Raisa. Mihajl Sergejević bio je vrlo umoran. Isprva je bio tih, tada je rekao da će se sljedećeg dana na sjednici Centralnog komiteta postaviti pitanje o tome trebali preuzeti vodstvo. To je bila, prisjetila se ona, potpuno neočekivana vijest za mene. Bio je to šok. Nikad nismo prije razgovarali o toj temi. Na kraju razgovora Gorbačov je rekao supruzi. Radio sam tolike godine u Stavropolju. Ovo je moja sedma godina u Moskvi. Došao sam u Moskvu nadajući se da ću moći nešto napraviti, ali do sad nisam postigao puno. Nemoguće je postići nešto značajno, nešto što očekuje cijela zemlja. To je kao da si nasuprot zida. Dakle, ako stvarno želim nešto promijeniti, moram prihvatiti taj položaj, pod pretpostavkom naravno da mi ga ponude. Mi ne možemo nastaviti ovako živjeti. Ta rečenica mi ne možemo više nastaviti ovako živjeti stalno se ponavlja u biografijama Mihajla Gorbačova i u knjigama o zadnjim godinama Sovjetskog saveza. 11. ožujka 1985. za generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza izabran je čovjek koji je čvrsto odlučio da su njegovoj zemlji potrebne temeljite promjene. A promjene sistema koji je tako nasušno trebao promjene dovele su do toga da je taj sistem nestao, zajedno s državom koja je bila njegov glavni jamac. Svijet realnog socijalizma nije srušio netko izvana. On se počeo urušavati kada se pokušao reformirati. Kad je riječ o Sovjetskom savezu, naravno kolaps nije bio cilj Gorbačovljeve politike, perestrojka e, je bila njegova srž njegove politike, želja da se Sovjetski savez reformira, da se i demokratizira i da se na taj način zajamči opstanak Sovjetskog saveza. Što se tiče istočne Europe, komunističke istočne Europe, Gorbačov je svjestan e, ekonomskih problema s kojima se suočavao Sovjetski savez savez shvatio da Sovjetski savez ne može više te zemlje držati pod kontrolom, a osim toga pomalo pod utjecajem reformskih ideja iz e, Praškog proljeća i 68. godine, pa i iskustvima jugoslavenskih e, reformskih praksi, Gorbačov je mislio da će zapravo zajamčiti opstanak socijalizma u tim e, zemljama koje su bile pod sovjetskom dominacijom ako im se dopusti sloboda opredjeljivanja. Već e, na primjeru Poljske se početkom 80-ih e, vidjelo da zapravo bez izravne intervencije Sovjetskog saveza te režime nije moguće održati. Gorbačov je možda vjerovao da će reformske snage pobijediti, to se nije dogodilo. Ali složio bih se sa ocjenom da se ti režimi nisu urušili zbog neke vanjske intervencije ili vanjskog pritiska, nego ponajprije zbog želje građana u tim zemljama da dođe do promjena. Mi znamo e, kako je to išlo u Mađarskoj, znamo kako je to išlo i u Poljskoj. U Poljskoj je pokret odozdo, sindikalni pokret Solidarnost koji se pretvorio u masovni opozicijski politički pokret je zapravo primorao vlasti na reforme. U Mađarskoj su komunisti komunističke vlasti pokušavale pronaći način za, hajde da tako kažemo, liberalizaciju e, e, tog režima. Ali je sasvim sigurno da je većina stanovnika tih zemalja imala neke veze sa onim e, što se u političkoj teoriji zove demokratska politička kultura. Postojala je želja, premda ne i jasna svijest i jasna predožba o tome kako će se to provesti, postojala je želja da se društva e, demokratiziraju. Godine 1980. Svjetska banka procijenila je da je Njemačka demokratska republika, istočna Njemačka, deseta na svijetu po dohotku po glavi stanovnika. To je značilo da je ona po tom prihodu iznad Velike Britanije. Istočno njemačka ekonomija bila je najbolja u sovjetskom lageru, ali bila daleko od zapadnih ekonomija. A i ta se crvena pruska, kako su je nazivali, temeljila na dva stupa. Prvi ovako opisuje Steven Kotkin u knjizi Necivilno društvo 1989. i implozija komunističkog establishmenta. Štazi je posjedovao golemi na tvrđavu nali kompleks u istočnom Berlinu i više od 2000 zgrada, kuća, bunkera, skloništa, bolnica i odmarališta posuda po Njemačkoj demokratskoj republici. Njegovo osoblje, koje je u ranim danima brojalo 5000, eksplodiralo je do 1970. na 45000 i na 91.000 1989. To je značilo da su Ulbricht i posebno Honecker sagradili sigurnosno ministarstvo veće nego Hitlerov gestapo, koji je 1937. brojao 7000 pripadnika. U komunističkom bloku također se štazi isticao dok je masivni KGB u Brežnjevljevoj eri imao jednog pripadnika na svakih 600 stanovnika i poljski ekvivalent SB jednog pripadnika na svakih 1574 stanovnika, stalno zaposleni zaposlenik Štazija dolazio je na svakih 180 Njemaca. Drugi stup na kojem je počivala istočna Njemačka bila je sovjetska vojna prisutnost koja je na vrhuncu brojala više od 300 tisuća vojnika. Erich Honecker, čelnik vladajuće jedinstvene socijalističke partije i njegov najuži krug razmišljali su o takozvanom kineskom rješenju, nalik na onome strga Tiananmen i nadali su se sovjetskoj pomoći. Sovjetske su trupe ugušile radničke demonstracije u istočnoj Njemačkoj 1953 mogu li pomoći u gušenju demonstracija 1989. Sve je to propalo kada je Mihail Gorbačov rekao da se stvari koje se tiču Njemačke demokratske republike ne mogu odlučiti u Moskvi, već u Berlinu. I sustav se srušio. A onda se postavilo pitanje koje je ovako formulirao Otto Reinhold, direktor Akademije društvenih znanosti Istočne Njemačke kakvo pravo postojanja ima kapitalistička istočna Njemačka pored kapitalističke zapadne Njemačke. To nije značilo da je ideju ponovnog ujedinjenja Njemačke lako bilo prihvatiti. bilo je jasno kad su počeli razgovori o sovjetskom povlačenju i o mogućem ujedinjenju Njemačke e, da e, ta ideja nije naišla na oduševljeno prihvaćanje na zapadu. Prema toj ideji su rezervirani bili i Amerikanci, ali osobito Francuzi, predsjednik Mitterrand i Margaret Thatcher i oni su se suprotstavljali ujedinjenju Njemačke. Amerikanci su zapravo u središtu imali tu globalnu sigurnost, nuklearnu sigurnost sigurnost i njima je bilo važno da se sa sovjetskom, kasnije sa ruskom stranom dogovore o budućem aranžmanu. I znamo da je na koncu predsjednik Bush e, stariji e, rekao Njemci imaju novce, oni mogu platiti trošak e, tog ujedinjenja. Tako da na koncu Amerikanci nisu bili prepreka za ujedinjenje Njemačke, ali u Francuskoj i u Velikoj Britaniji je bio veliki otpor za rusku stranu, odnosno u to doba još sovjetsku stranu je pitanje ujedinjenja Njemačke bilo izravno povezano sa pitanjem NATO saveza. Već e, tad je Gorbačov e, govoreći o jedinstvenoj Europi, o jedinstvenom domu za sve europljane e, imao na umu sljedeće. Ako se rasformira Varšavski pakt, a povlačenjem sovjetskih trupa iz istočne Europe to se dogodilo, onda više nema razloga ni za postojanje NATO saveza. Naravno, zapadne zemlje tad nisu govorili govorile o tome da NATO više neće postojati nakon što se rasformira Varšavski pakt, ali je e, državni tajnik Beker e, Gorbačovu izričito obećao da nakon što Njemačka bude ujedinjena, NATO se neće proširiti na istok ni za inč. Odnosno, izravno je obećao da trupe NATO saveza ni nakon ujedinjenja Njemačke neće biti na teritoriju tadašnje istočne Njemačke. I i to je danas jedan od argumenata na koji se aktualna ruska vlast e, poziva tvrdeći da je Zapad izneverio obećanja. Istina je da ne postoji dokument, e, službeni dokument e, u kojem Amerika to obećava Rusiji, ali postoji zapisnik sa sastanka u kojem je to napisano. U veljači 1990. godine dogodila su se dva bitna događaja. 5. veljače kancelar Zapadne Savezne republike Njemačke Helmut Kohl ponudio je istočnoj Njemačkoj demokratskoj republici monetarnu uniju koja je trebala stupiti na snagu 1. lipnja. Kancelar Kohl još je obećao da će se istočna njemačka marka moći zamijeniti za zapadno njemačku prema tečaju 1 prema 1. Vladislav Zubok u knjizi o raspadu Sovjetskog saveza, objavljenoj pod naslovom Kolaps, to naziva najvećim mitom u modernoj povijesti, koji je promijenio odnos snaga u srednjoj Europi. Prvo, tko je mogao odbiti tu ponudu? Drugo, zapadna skupina snaga, kako se nazivala koncentracija sovjetske armije u istočnoj Njemačkoj, armada od više od 300 tisuća vojnika, više se nije mogla izdržavati. Sovjetski savez imao je ovaj izbor ili financirati tu armadu devizama, njemačkim markama koje nije imao, ili se povući iz istočne Njemačke. Drugi važni događaj iz veljače 1990. ovako opisuje Vladislav Zubok u knjizi Kolaps. 9. veljače državni tajnik James Baker doletio u Moskvu kako bi izvijestio Gorbačova o zapadnom stavu o njemačkom ujedinjenju. Što bi bilo bolje za sovjetsku sigurnost, upitao je retorički, nesvrstana i nestabilna Njemačka ili Njemačka unutar NATO-a? Državni tajnik obećao je, kako bi zasladio gorku pilulu, da se NATO-va jurisdikcija i vojna prisutnost neće pomaknuti ni inč prema istoku. Gorbačov je kasnije tvrdio da je to obećanje bilo jezgra budućeg dogovora o Njemačkoj. Tada je on samo nadodao, naravno, širenje NATO-a bilo bi neprihvatljivo. Pa jasno je da nije postojala strategija odnosa prema Sovjetskom savezu, prema državama koje će nastati neočekivanim raspadom te države. Amerika se zapravo odjednom našla u unipolarnom svijetu, ne znajući točno kako njime upravljati, a i osobito ne znajući kako da se odnosi prema bivšem Sovjetskom savezu. Vidimo da se na koncu Amerika opredijelila za najjednostavniju e, strategiju koncentrirati nuklearno oružje u Ruskoj federaciji, prihvatiti Rusku federaciju kao pravnu sljednicu Sovjetskog saveza i sa Ruskom federacijom koja je bila oslabljena verzija Sovjetskog saveza nastaviti razgovarati o onom što je za Ameriku bilo najvažnije, a to je bila nuklearna sigurnost, e, sporazumi o nadzoru i ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja. Sve ostalo e, je e, zapravo uslijedilo možda djelomično kao improvizacija, a kasnije kao rezultat jačanja svijesti Amerike o tome da je međunarodni poredak postao unipolaran i usporedno s tim jačanju ambicija E, da Amerika postane globalni imperij. To su neokonzervativci, zapravo već od buša starijeg u svakoj američkoj administraciji pokušavali promicati tu ideju i u eri predsjednika Buša mlađeg su došli na svoje i odlučili ubrzati po njihovom mišljenju neumitni tijek povijesti u smjeru demokratizacije cijelog svijeta i kapitalizma kao oblika organizacije ekonomije. Odlučili su ga ubrzati u onim dijelovima svijeta u kojima je on po njihovom mišljenju bio neopravdano usporen i recimo intervencija u Iraku je jedan od pokušaja demokratiziranja svijeta koji je izvan, izvan tog zapadnog kulturnog kruga. 18. kolova za 1991. godine Mihal Gorbačov i njegova supruga Raisa probudili su se u 8 ujutro. Bili su na ljetovanju u Vili u Forosu na Krimu. Nakon doručka Raisa i ono otišli su do plaže. Raisa se kupala, on zbog lumbaga nije htio u vodu. Nakon ručka Gorbačov je prošao još jednom kroz govor koji je trebao držati u Moskvi 20. kolovoza. U 16.30 nazvao je svog pomoćnika Georgija Šahnazarova koji mu je pomagao u uređivanju govora razgovora. Bio je to zadnji telefonski razgovor koji će Gorbačov voditi u sljedećih nekoliko dana. U vilu su već došla dva časnika KGB-a koje je vodio general Juri Plehanov, zapovjednik odjela KGB-a koji se bavio zaštitom sovjetskog vrha. Časnici su prekinuli sve veze vile sa svijetom, a general je u Moskvu odnio nuklearni kovčežić u kojemu su bile šifre za lanciranje nuklearnih raketa. 19. kolovoza tvrdolinijaši su pokrenuli državni udar protiv Gorbačova i reformskog vodstva. U Moskvi Kovčežić su preuzeli maršal Jazov, ministar obrane i general Mojsejev, načelnik glavnog stola požara Jazov i Mojsejev bili su među organizatorima udara. Državni udar slomljen je dva dana kasnije, ali slučaj oduzimanja nuklearnog Kovčežića samo je unio dodatni nemir među zapadne vođe. Kako se raspadao Sovjetski savez, nije bilo samo pitanje tko će biti u posjedu nuklearnih šifri, nego koliko će nuklearnih sila nastati raspadom Sovjetskog saveza. Nuklearno oružje bilo je razmješteno na teritoriju Ruske federacije, Bjelorusije, Kazahstana i Ukrajine. Kada je državni tajnik James Baker 15. prosinca 1991. došao u Moskvu, najviše ga je zanimao status sovjetskog nuklearnog arsenala. Sergej Plohi piše. Osjetljivo pitanje centralizirane kontrole nad nuklearnim oružjem raspravili su Baker i Jelcin na povjerljivom sastanku bez njihovih savjetnika. Jelcin je rekao Bekeru da postoje tri nuklearna kovčežića s nuklearnim šiframa. Jedan kod Gorbačova, jedan kod maršala Šapošnikova i jedan kod njega. Da bi se moglo lansirati nuklearno oružje, sva trojica su to morala odobriti. Jelcinova prezentacija implicirala je da Gorbačov nema moć da sam odluči o tome. Jelcin je već bio u to uključen i bilo je teško zamisliti da bi se on s Gorbačovom o bilo čemu usaglasio, kamoli o lansiranju nuklearnih raketa. Ono što je Jelcin predvidio sa Sovjetskim savezom koji je nestajao i zajednicom nezavisnih država koja se pomaljala, bilo je smanjenje broja nuklearnih kovčežića, a ne povećanje. Jelcin je objasnio da će Gorbačovljev Kovčežić biti uzet od njega, ali od vođa nuklearnih republika Ukrajine, Kazahstana i Bjelorusije. Vođe Ukrajine, Kazahstana i Bjelorusije ne razumiju kako te stvari rade, zato vam i to kažem, rekao je Jelcin. Biće zadovoljni samo s telefonima. Baker je objašnjenje smatrao zadovoljavajućim. Što se tiče bivšeg Sovjetskog saveza, Amerika se nije e, previše angažirala ekonomski. Amerika nije poduzela sve što je mogla kroz MMF e, i Svjetsku banku da pripomogne stabilizaciji bivše sovjetske privrede i političkoj stabilnosti Ruske federacije. Umjesto toga Amerika se odlučila za načelnu podršku demokratskim snagama i načelno suprotstavljanje komunističkim snagama u Ruskoj federaciji i to je dovelo do paradoksa paradoksa 93. E, godine kad je u ime demokracije podržano bombardiranje parlamenta koje je organizirao predsjednik Jelcin. Isto tako, uz pomoć e, američkih savjetnika na predsjedničkim izborima 96. vjerojatno su falsificirani rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora, jer Jelcin je vjerojatno bio na trećem mjestu. Ali nakon tog e, spornog rezultata prvog kruga, u drugom krugu su se našli Jelcin kao demokratski kandidat i Zjuganov kao komunistički kandidat i u takvom, takvoj konstelaciji je bilo jednostavno opravdati agitaciju za Jelcina a pritom je zanemaren način na koji je Jelcin osigurao financiranje kampanje. To je bio dogovor sa već postojećim ruskim oligarsima da oni financiraju njegovu kampanju, a zauzvrat kao hipoteku da daju dionice potencijalno profitabilnih još uvijek državnih poduzeća. Nakon Jelcinove pobjede na izborima on nije vratio novac e, uložen u kampanju, nego im je dao dionice e, poduzeća i između ostalog tako je nastao i UKOS, najveća ruska naftna kompanija čiji vlasnik je postao Mihail Hodorkovski koji je u jednom od prethodnih mandata bio pomoćnik ministra energetike. Do prosinca 1991. godine, kako to piše Vladislav Zubok u knjizi Kolaps, Sovjetski savez je bio strvina, uništena prvo neuspješnim Gorbačovljevim reformama, onda i separatizmom republika. U godinama 1986. i 1987. obilježenima Černobilskom katastrofom i Gorbačovljevom borbom protiv alkoholizma, Černobil je povećao troškove države, borba protiv alkohola smanjila je uplate od trošarina u budžet Ministarstvo financija tiskalo je 3,9 i 5,9 milijardi rubalja. Tiskanje rubalja se povećavalo, prvo na 11,7 milijardi, pa na 18 milijardi, da bi 1990. tiskanje dosegnulo 28,4 milijarde rubalja. Godine 1991. kada je Gorbačov morao dopustiti prijenos veći dio vlasti na republike, u Sovjetskom savezu tiskano je 93,4 milijarde rubalja. Novaca je bilo posvuda. Problem je bio u tome što je on bio manje vrijedan. Nakon raspada Sovjetskog saveza, ekonomska situacija postaće još gora. Prelazak na tržišnu ekonomiju ili ono što se pod tržišnom ekonomijom smatralo nanio je golemu štetu. U Rusiji je u kolektivnoj svijesti e, to razdoblje demokratizacije i ekonomske liberalizacije ostalo zapamćeno kao razdoblje besprimjernog kaosa, kao razdoblje potpune neodgovornosti elita vlasti prema društvu, prema građanima i kao razdoblje besprimjerne pljačke. Najjednostavnije rečeno, e, Sovjetski savez je bio opterećen prevelikim davanjima državi. Država je da bi financirala obrambeni sustav i taj kolonijalni sustav u istočnoj Europi ekstrahirala previše toliko da ekonomija više nije mogla izdržati. Ono što je u Sovjetskom savezu pripadalo državi, to su pribavili oligarsi, prigrabili oligarsi, ne vraćajući društvu ništa. U Sovjetskom savezu su tim novcima ipak osim obrane, financirane škole, financirane javne službe, financirale državne službe. U, u Jelcinovoj Rusiji više nije bilo tog novca za financiranje onih obveza koje je država trebala ispunjavati. K tome zadesila ga je nesreća da je u to vrijeme cijena nafte na svjetskom tržištu, a to je bio glavni ruski izvozni proizvod, bila e, vrlo niska. I ukratko dogodilo se da je da su deseci milijuna ljudi koji su pripadali srednjem sloju. To je srednji sloj proizveden u Sovjetskom savezu. Nema istu genezu nastanka kao na zapadu, ali to su deseci milijuna ljudi koji su imali zajamčenu egzistenciju, dovoljno novca da mogu osigurati preživljavanje svojih obitelji školovanje djece. Deseci milijuna pripadnika sovjetskog srednjeg sloja su se odjednom našli osiromašeni, potpuno dezorijentirani i oni koji nisu imali poduzetničkog dara potpuno izgubljeni. To je dovelo do potpunog društvenog e, kaosa i osjećaja da demokracija i kapitalizam većini stanovnika, većini građana Ruske federacije su donijeli više zla nego dobrog. 7. srpnja 1989. godine počeo je u Bukureštu samit zemalja članica Varšavskog ugovora. Jedan Gorbačovjev suradnik zabilježio je da je taj samit imao sva obilježja pogreba. Problem je bio u tome da je Mađarska već otvoreno tražila da s njezinog teritorija ode sovjetska vojska. Mikloš Nemet postao je premijer Mađarske u studenom 1988. i s Imrom Požgajom, Karoljem Grošom, Rešom Njeršom činio je četvoricu koja je namjeravala Mađarsku što je brže izvući iz realnog socijalizma. Nemet je 31. kolovoza naložio ministru vanjskih poslova Đuli Hornu da obavijesti vođe Njemačke demokratske republike da ako oni ne dopuste svojim građanima slobodan prolaz na zapad Europe, a dobar dio njih na to je čekao u Mađarskoj, on će prekršiti sve dogovore, pa i one na kojima se temeljio Varšavski ugovor i otvorit će granicu da oni idu kuda god žele. Nemet je pričekao sa otvaranjem granice do 11. rujna 1989 a onda ju širom otvorio. Kako to piše Mary Saroti u knjizi Niti jedan inč Amerika, Rusija i stvaranje posthladnoratovskog pad položaja, Nemec se probio iz Varšavskog ugovora i prije nego što je pao Berlinski zid. Rupa koju je on otvorio u željeznoj zavisi više se nije mogla zatvoriti. Varšavski ugovor je i formalno prestao postojati 1. srpnja 1991. I sad se postavilo pitanje, kako dalje? General Hastings Lionel Barun Ismay, prvi generalni tajnik NATO saveza, sažao je ciljeve tog saveza u ovoj rečenici. Držati Amerikance unutra, Ruse van, Njemce dolje. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Rusi više nisu bili u istočnoj Europi, Njemačka je postala ponovno ujedinjena, možda će i biti moćna. Zašto su onda jedino Amerikanci unutra? Pa zbog toga što se unutar američkih političkih elita dogodio onaj pomak e, o ideji Amerike kao e, globalnog imperija i o NATO kao sredstvu za ostvarivanje američkih e, imperialnih ciljeva. No s druge strane ne treba zaboraviti da u Europi, u zapadnoj Europi Amerika je bila imperij po pozivu putem NATO-a, putem maršalovog plana, jer je time zajamčena sigurnost zapadne Europe od e, moguće sovjetske invazije. Što se tiče istočne Europe, desetljećima su brojni građani tih država e, reprezentirani u isto tako brojnim disidentima optirali za demokratizaciju tih e, društava ali mnogi su e, sigurnosno jamstvo e, vidjeli u e, NATO savezu. To se ponajprije odnosi na baltičke zemlje, na one tri baltičke republike koje su izašle iz Sovjetskog saveza, ali koje su u Rusiji vidjele opasnost za svoj opstanak. Tu su i duboki povijesni korijeni neslaganja, da ne upotrebim neku težu riječ, između Poljske i e, e, Rusije. Tako da su i poljske političke elite e, bile sklone traženju zaštite i sigurnosnih jamstava u okviru NATO saveza. Tako da i u istočnoj Europi Amerika se proširila na temelju poziva koje je dobila. Međutim, Amerika e, u sve većoj mjeri počinje kalkulirati sa NATO-om kao sa instrumentom ostvarivanja svojih interesa. U Rusiji, u Sovjetskom savezu, u vrijeme Gorbačova, očito da e, je na dijelu bila i stanovita naivnost e, u pogledu mogućnosti prevladavanja dotadašnjih blokovskih podjela i ideoloških razlika, a već u vrijeme predsjednika Jelcina, u vrijeme postojanja Ruske federacije, osobito sigurnosni i vojni ruski establishment iskazuje rezerve prema širenju NATO saveza. U drugom mandatu američki predsjednik Bill Clinton izjavio je ako Rusija ne bude stabilna, ostatak svijeta upoznaće što je jad. Godine 1998. Rusija je bila sve samo nestabilna. Te godine bruto domaći proizvod Ruske federacije pao za 4,6%. 17. kolovoza počela je financijska kriza. Tog je dana Ruska središnja banka objavila da neće braniti tečaj rublje. Njezina se vrijednost strovalila, pola je banaka bankrotiralo, ruske štediše izgubile su dvije trećine ušteđevina a odnosi između Sjedinjenih država i Rusije bili su sve gori. Mary Soroti piše. Još jedno pitanje na koje nije bilo dobrog odgovora bilo je što učiniti s nasiljem na Kosovu. Clinton je pritiskao Jelcina pisanim putem, govoreći da Miloševićeve snage nastavljaju s besmislenim masakriranjem i da Zapadu ponestaje diplomatskih opcija. Ali kada je 5. listopada 1998. dobio Rusa na telefon, dogodila se katastrofa. Prema Talbotu, Jelcin je u jednom trenutku 12 minuta bjesnio i nije radio stanku kako bi se to prevelo na engleski, ni kako bi Clinton na to mogao odgovoriti. Osudio je agresivan govor Washingtona o neizbježnoj upotrebi sile NATO-a protiv Jugoslavije. Kada je Clinton odbio ustuknuti, Jelcin mu je zalupio slušalicu. Razigrana prijaznost prošlih godina, bila ona stvarna ili strateška, bila je gotova. 24. ožujka 1999. počela je operacija NATO-a zvana Saveznička sila, Allied Force. To će biti trenutak kada će doći do prvog otvorenog raskida između Sjedinjenih američkih država i Rusije, govori Pošo Kovačević. Mi znamo da je sve do 99. godine Rusija zapravo bila saveznik Sjedinjenih američkih država. To osobito dobro znamo mi na temelju iskustva u rješavanju e, ratova na području bivše Jugoslavije, ali sve vrijeme Jelcin je pokušavao predsjednika Clintona uvjeriti da ne bi bilo dobro da se NATO širi. Mi znamo da postoji pravo neovisnih suverenih država da slobodno se opredjeljuju e, hoće li ili neće sudjelovati u nekom sigurnosnom savezu, ali isto tako znamo da oni koji već jesu u NATO savezu odlučuju hoće li nekoga primiti ili ne. I Rusija je već tad, e, odnosno Jelcin je već tad Clintona upozoravao da u Rusiji širenje NATO saveza izaziva neraspoloženje. Clinton je to, e, budući da je bio u srdašnjim odnosima sa Jelcinom, uspio nekako prevladati, rekavši mu e, Boris, ni Rusija nije ono što je bio Sovjetski savez, ni zapadni svijet više nije ono što je bio u hladnom ratu i širenje NATO pakta neće imati loše posljedice. Ali Jelcin Putin je nastavio prigovarati i znamo da je zapravo do definitivnog pucanja povjerenja baš po pitanju NATO saveza došlo u ožujku e, 99. godine. Jelcin i Clinton su dogovorili da se američki potpredsjednik i ruski premijer sastaju svakih šest mjeseci i da raspravljaju i o bilateralnim i o multilateralnim pitanjima, uključujući i sigurnosna pitanja. U ožujku 1999. bio je dogovoran sastanak Ala Gora i Evgenija Primakova u Vašingtonu. Jedna od tema bilo je rješavanje pitanja Kosova. I kad je Primakov već poletio prema Vašingtonu negdje iznad Atlantika, je bio, nazvao ga je e, Al Gore i rekao je Evgenij, e, hoću te obavijestiti da smo mi odlučili bombardirati Saveznu republiku Jugoslaviju. Primakov je naredio da se avion vrati u Mosku i od tog trenutka napetosti u odnosima NATO pakta i Rusije, odnosno e, Amerike i Rusije, postaju sve veće. 11. lipnja 1999. zamjenik državnog tajnika Strobe Talbot bio je u posjetu Moskvi. Dan prije završila je operacija NATO saveza Allied Force. Talbot se po prvi puta susreo s nedavno imenovanim čelnikom FSB-a, Savezne sigurnosne službe Vladimirom Putinom. Za vrijeme razgovora Talbotova pomoćnica Victoria Noland obavijestila ga je da se šire glasine da ruske trupe iz Bosne kreću prema Kosovu. Talbot je pitao Putina ima li istine u tim glasinama. Putin je odgovorio da nema. Talbot se ukrcao u zrakoplov za Washington i za vrijeme leta saznao da su glasi neistinite. Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Clintona, Sandy Berger, rekao mu je da se vrati u Mosku i ispita što se događa. Talbot je satima čekao da ga netko primi, prvo u Ministarstvu vanjskih poslova, a onda u Ministarstvu obrane gdje je lutao praznim hodnicima i uspio se sresti samo sa jednim vidno pripitim generalom. Tek 12. lipnja Talbot se ponovno susreo s Putinom, koji mu je opet rekao da se ne događa ništa posebno. A za to vrijeme na Kosovu događala se utrka tko će prije doći do aerodroma u Prištini. Kada je general Wesley Clark, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, dao naređenje britanskim trupama da zaustave te ruske trupe, britanski general Michael Jackson odgovorio mu je da ne namjerava početi treći svjetski rat. U manje od deset godina od pada Berlinskog zida u Europi se ponovno počelo govoriti o ratu. Kako je do toga došlo, poslušajte sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tek čitao Jano römer emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.